incontestablement, euh, je pense que Jean-Luc Mélenchon a bénéficié... Dudarik Jean-Luc Mélenchonek, bost baliagarriak edo votutil delako horiek bildu ditu, ezkertiaren euh, eta horietan sozialisten ganik ere. Certains socialistes euh, à n'en pas douter, bien sûr. On a senti quelqu'un qui, euh, voilà, qui portait bien les débats... Ez tabaidetan euh, ona da, itz jarioa badu eta abar, frantxeser gustatzen zaie, eta bereziki euh, olako nazio mailako hauteskundeetan. Je dirais national.